Irailak amazazpi gaur aste azkena data hau albistegia duzue eh, berrio zarerratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi, arti berrin zute txikia piztu zen atzo. Berriozarko mugan, artikako lursail batean zuzenki piztu zen sutea txeldeko seiak laurden gutxi zirenean, sutea itzali asmoz, zuhiltzaleak agertu behar izan ziren, azken hauen lanari esker ondorioak txikiak izan ziren. Langabeziko datuak zer edo zer hobetu dira Urain arte langabeziko tasa mila pertsonetatik gorakoa zen berriozaren. Inemen azken datuen arabera, augustuan langabezia basuagoa izan da. Euneko bat komabi basuagoa zehazki. Gauzakonela lehen aldiz zeunekotan kontaditzazkegu langabezian dauden berriozardarrak zehazki bederatzireun eta iruroita zazpi dira langabezian egun direnak. Hala ere, datu hauek ezin dira eurokortu, oraindik jeitxi erarako joeraz ezin garamentzatzen Javier Aracamararen eskutik maskulinitate berrien inguruko hitzaldia. Hombres replanteándonos nuestra masculinidad en el cambio hacia la igualdad de género, hori gaur ratxeldeko seietan kulturgunean ekingo den itzaldiaren izenburua. Itzaldi hau berrintasun sailak antolatu du eta horretan Javier Arakamagizunenea gizunenea taldeko parte hartzailea izlarik gisa. Arituko da. Eta gaur ere beste itzaldi bat e, izanen da, baina bigarren hau berrezarko Ateneoaren eskutik. Euskararen asteko programaren barneko hitzaldi hau Ateneoak antolatua izan da, eta ele Euskara konbibentzia e integrazion du izenburutzat, honetan Reyes, Ilintxeta, Zeberri eta Euskal Herri erratiko gazetaria eta Cecilia Tenbe entre kulturas emakumeen taldeko arduraduna izlariak izanen dira itzalia gaur ratxaldean, zazpitan Euskal Herria plazan, eginen da, euria eginez gero ordea xabi, kulturgunean. Kulturgunean. Gurasoek euskara ikasteko talde bereziak. Berrizarko uzalor Euskaltegiak inoiz baino erraztasun gehiago dituen eskaintza egin die Berrizarko gurasoei euskara ikas dezaten Txulin Ludotekarekin koordinatutako urdutikia eta goizez naiz atzialdez txandaka ikasteko aukera eskaini dute euskaltegikoek goizez astelen eta asteazkenetan 9ak eta lurdenetatik 12ak lurden gutxietara Atxialdez astelen eta ostegunetan 6 bederatzietatik zortzietara eta asteazkenean bosterrietatik zazpi terrietara. Izen ematea irailean berriuzarko hauzal horre euskaltekian egin jenda errekalde kaleko laugarren zenbakian informazio gehiagorako 6-0 zazpi, 6 bat, lareun edo bederatze lau zortzi, ogeita mar, 06-0 telefonoak naiz berriozar abildua aeka.org elbidea proposamen guzti hauen sustatzaileak auzalo euskaltegia mendialdea guraso elkartea, txulin ludoteka eta berriozarko udala dira. Larun blae aurrentzako aizialdi jarduera Euskaraz larun bat arratzaletan. Urrian hasiko diren joko lantegi hauek Euskaranen erabilera sustatzeko aur talde egonkorrak sortu nahi dituzte. Bide batez txikiek haste bikain pasatzeko aukera izanen dute. Euskaraz nahiko tasun gaitasuna duten aurrek parte hartu halko dute. Lehen ezkuntzako e, eh, irugarren edo laugarren mailan ikasten baduten oski. Arrek bideak eta ezen ematea irailaren amabustetik emer hemeretzera hamarretatik hegordiko ordu udaleko euskara zerbitzuan eginen delarik. Informazio gehiagorako horixe telefonoa bederatzi lau zortzi hogeita hamar 00 hiru berrogeita edo honako helbide hau euskara abildua berriozar.es joko lantegi hauen antolatzaileak kasu honetan berriozarko udala eta euskaltzaleen topagunea dira. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua tarteka oditzu egongo dela dio gaurko iragarpenak erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituko direlarik goizaldean eta gaben zaparra da txiki hartainak sor daitzazkete odeiek ego osagaiko aize bizia ibiliko da bolada gogorrekin eguerdi partean ahuldu egingo direlarik temperaturei daukionez minimoak utzigo eta maksimoetan aldaketan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Eta hau da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMQ egun edo ordu ero interneten eguzkiplaza.neten.